Salut Paulina, ça va Non, je suis déçue que Michel ait encore annulé la réunion prévue cet après-midi. Depuis qu'il est nommé gestionnaire, on ne s'est réunis que quatre fois. Les réunions sont importantes. Elles euh, aident les employés à connaître les problèmes de la section et à apprendre les nouvelles euh, sur la compagnie. Les réunions sont aussi une occasion pour les employés de se rencontrer, et de se laver le cœur en parlant des joies et des peines vécues au travail. Moi, je vais voir Michel à son bureau pour lui exprimer cette préoccupation. Excellente idée. Courage et bonne chance, Paulina. Je te donnerai des nouvelles de notre rencontre.